22 skirsnis 8 valandą ryto ponas Morelis atėjo į jų kambarį. Jis buvo ramus, tačiau nemigo naktis buvo palikusi žymes, išbliškusiame, sukritusiame jo veide. Moterys neišdryso paklausti, kaip jis miegojas. Dar niekada Morelis nebuvo toks švelnus ir geras savo žmonai ir dukteriai kaip tuomet. Jis negalėjo atsižiūrėti į žiulį, ilgai ją bučiavo. Žiulį prisiminė Emanuelio patarimą ir buvo belydinti tėvą, bet jis meiliai ją sustabdė ir tarė. Pasilik su motina. Žiulį nenusileido. Aš reikalauju, tarė Morelis. Pirmą kartą Morelis dukteriai sakė, aš reikalauju, tačiau jis šitai sakė kupinų tėviškų švelnumo balsu ir žiulį nedryso pajudėti iš vietos. Jis stovėjo it įbesta be žado. Netrukus durys vėl atsidarė, kažkieno rankus ją apkabino, kažkieno lūpos prigludo ją prie kaktos. Ji pakėlė akis ir suriko iš džiaugsmo. Maksimilianai, brolelį, sušuko ji. Išgirdusi šį riksmą, atbėgo ponia Morel ir puolė sūnų į glėbį. Mamyte, tarė jaunuolis, žiūrėdamas čia į motiną, čia į seserį, kas atsitiko, jūsų laiškas mane išgazdino. Ir aš dumte atidūmiau. Žiulį, tarė ponia Morel, pasakyk tėvui, kad atvyko Maksimilianas. Mergaitė puolė iš kambario, bet ant pirmos laiptų pakopų sutiko žmogų su laišku rankoje. Ar jūs esate panelė Žiulį Morel? paklausė žmogus su ryškiu itališku akcentu. Taip, ponė, smurmėjo Žiulį, bet ko jums iš manęs reikia, aš jūsų nepažįstu. Perskaitykite šį laišką, tarė italas duodamas raštelį. Žiulį dvėjojo. Čia tam, kad būtų išgelbėtas jūsų tėvas, tarė pasiuntinys. Mergina ištraukė jam iš rankų laišką. Greitai atplėšusi jį perskaitė. Tuoj pat skubėkite į Mejanų alėjas, įeikite į namą numeris 15, paprašykite durininką, kad duotų penkto aukšto kambario raktą. Įeikite į tą kambarį, paimkite nuo žydinio raudoną šilkinę piniginę ir parneškite savo tėvui. Būtina, kad jis gautų ją prieš 11 valandą. Jūs pažadėjote aklai klausyti manęs. Primenu jūsų pažadą – Jūrininkas Sindbadas. Mergina suriko iš džiaugsmų, pakėlė akis ir ėmė ieškoti žmogaus atnešusio jai laišką, norėdama jį išklausinėti. Bet tas žmogus buvo dingęs. Ji dar kartą ėmė skaityti laišką ir pastebėjo prierašą. Būtina, kad atliktumėte šią užduotį pati ir viena. Jeigu ateisite su kuo nors, arba jeigu kas nors ateis vietų jūsų, durininkas atsakys, kad jis nesupranta, apie ką čia kalbama. Šis prierašas iš karto nuslopino merginos džiaugsmą. Ar tik negresė jai kokia beida? Gal čia kokie spastai? Ji buvo tokia nekalta, kad net nežinojo, koks pavojus gali grėsti jaus metų merginai. Bet nebūtina žinoti pavojaus, kad jo bijotum. Atvirkščiai, kaip tik nežinomas pavojus sukelia didžiausią baimę. Žiulį dvėjojo. Ji nusprendė su kuo nors pasitarti – Keisto jausmo paskatinta, ji kreipėsi pagalbos ne į motiną, ne į brolį, o į Emanuelį. Žiulį nulipo laiptis, jam pasakė, kas atsitiko tą dieną, kai pas jos tėvą buvo atvykęs Tomsono ir Frenčio banko įgaliotinis. Papasakojo apie sceną ant laiptų, apie duotą pažadą ir parodė laišką. Turite eiti, tarė Emanuelis. Ten eiti, sušnipždėjo Žiulį, taip aš jūs palidėsiu, bet jūs skaitėte, kad aš turiu būti viena. Ir būsite viena – atsakė jaunuolis. Aš palauksiu jūsų prie muziejaus gatvės kampo. Jeigu ten per ilgai užtruksite, ateisiu jūsų ieškoti. Ir vargas tam, kuriuo pasiskūsite. Tai jūs manote, Emanueli, nedrasiai tarė mergina, kad aš turiu atlikti, kas čia liepiama. Taip, juk pasimtinys sakė, kad nuo to priklauso, ar bus išgelbėtas jūsų tėvas. Nuo ko išgelbėtas Emanueli? Kas jam grėsia? paklausė Žiulį. Emanuelis dvėjojų, bet noras, kad mergaitė ryštusi eiti, nugalėjo. Šiandien rugsėjo penktoji tarė jis. Taip. Šiandien 11 valandą jūsų tėvas turi sumokėti apie 300 tūkstančių frankų. Taip, mes tai žinom. O jo kasoje nėra nei 15 tūkstančių, tarė Emanuelis. Tai kas bus? Jeigu šiandien iki 11 valandos jūsų tėvas neras, kas jam padėtų, 12 valandą jis turi pasiskelbti subankrutavęs eime, greičiau eime, susijaudinusi šūktelėjo Žiulį, temdama Emanuelį. Tuo tarpu ponė Morel viską papasakojo sūnui. Jaunuolis žinojo, kad dėl nelaimių viena po kitos ištikusių jo tėvą jų šeimos gyvenime įvyko reikšmingų permainų, bet nežinojo, kad padėtis tokia beviltiška. Jis buvo priblokštas. Paskui staiga puolė iš kambario, užbėgo laiptais į viršų, tikėdamasis rasti tėvą kabinete ir ėmė belsti į duris. Tuo metu atsidarė durys apačioje, jis atsigrėžė ir pamatė tėvą. Užuot lipęs tiesiai į kabinetą, pirmiausia ponas Morelis užsuko į savo kambarį ir tik dabar iš jo išėjo. Pamatęs Maksimilianą, ponas Morelis suriko iš nustebimo. Jis nežinojo, kad sūnus parvykęs. Tėvas sustingo vietoje, kairė ranka spausdamas kažkokį daiktą pakištą po surdutu. Maksimilianas greitai nulipo laiptais ir puolė tėvui ant kaklo, bet umai atšoko, atsirėmęs dešinę ranką tėvui į krūtinę. Tėve, tarė jis išbalęs kaip drobiai, kodėl po jūsų surdutų pistoletai? Va šito aš ir bijojau, sušnipždėjo Morelis. Tėve, dėl dievo, sušuko jaunuolis, ką reiškia šie ginklai? Maksimilianai, atsakė Morelis, įsmeigęs akis į sūnų. Tu vyras ir garbingas žmogus, eikš, aš tau viską paaiškinsiu. Ir tvirtų žingsnių Morelis lipo į savo kabinetą. Maksimilianas virduliuodamas sekė paskui jį. Morelis atrakino duris, įleido sūnų ir vėl užrakino. Paskui perėjo laukiamą jį, prisartino prie rašomojo stalo, padėjo ant jo krašto pistoletus ir parodė sūnui atverstą registracijos knygą. Registras rodė tikslų padėties vaizdą. Po pusvalandžio Morelis turėjo sumokėti 287 500 frankų. Kasoje viso labo buvo 15 257 frankai. Skaičiuok, tari Morelis. Jaunuolis paskaičiavo, jis stovėjo tarsi per kūno trenktas. Morelis neištarinė žodžio, ką jis galėjo pridurti prie nepermaldaujamo skaitmenų nuosprendžių. Ar jūs, tėvė, padarėte viską, kas įmanoma? Paklausė po valandėlės Maksimilianas, kad išvengtumėte katastrofos. Viską, atsakė Morelis. Nesitikite jokių įplaukų, jokių. Visos lėšos išsemtos, visos. Ir po pusvalandžio, liūdnai sušnipždėjo Maksimilianas, mūsų vardas bus suterštas. Kraujas nuplauna negarbę, atsakė Morelis. Teisybė, tėve, aš jūs suprantu. Ir siekė pistoletų. Vienas jums, kitas man, tarė jis, ačiū. Morelis sulaikė jo ranką. O motina, o sesuo, kas jas maitins? Maksimilianas krūptelėjo. Tėve, tarė jis, nejaugi jūs norite, kad aš gyvenčiau? Taip, noriu, atsakė Morelis, nes tai tavo pareiga. Maksimilianai, tavo charakteris tvirtas, proto tau irgi užtenka. Aš neverčiu tavęs, neliepiu, tik sakau. Apgalvok padėtį, tarsi būtum pašalinis ir spręsk pats. Jaunuolis susimastė. Paskui jo akyse blikstelėjo kilnus pasiryžimas, lėtai ir su liūdėsiu jis nusijėmė nuo pečių apoletus. Gerai, tarė jis, tiesdamas ranką Moreliui. Mirkite ramiai, tėve, aš gyvensiu. Morelis buvo bepuola sūnui po kojų, bet Maksimilianas jį apkabino. Ir dvi kilnio širdys valandėlę plakė kartu. Tu žinai, kad aš nekaltas, paklausė Morelis. Maksimilianas nusišypsojo. Žinau, tėve, kad jūs garbingiausias žmogus pasaulyje. Gerai, mudu viską įsiaiškinome. Dabar eik pas motiną ir seserį. Tėve, tarė jaunuolis klaupdamasis, palaiminkite mane. Morelis suspaudė abiem rankomis sunaus galvą, pabučiavo jį ir tarė. Laiminu tave savo vardu ir trijų mūsų giminiais kartų nepriekaištingų žmonių vardu. Klausyk, ką jie tau sako mano lūpomis apvaizda gali vėl atstatyti pastatą, kurį nelaimį sugriovė. Matydami, kokia mirtimi aš miriau, tavęs pasigailiais didžiausi kita širdžiai. Galbūt jie tau duos laiko, kurio man nebūtų davę. Tuomet padaryk viską, kad gėdinga žodis nebūtų ištartas. Imkis darbo, dirbk, kovok vyriškai ir karštai. Gyvenkite kiek galima kukliau, kad diena iš dienos turtas tų, kuriems aš skolingas, auktų ir didėtų tavo rankose. Atsimink, kokia puikia bus ta diena, didi iškilminga diena, kai mano garbiai bus reabilituota, kai toje pačioje kontoroje tu galėsi pasakyti. Mano tėvas mirė, nes nepaėgi padaryti, ką šiandien padariau aš. Tačiau jis mirė ramiai, nes žinojo, kad aš tai padarysiu. Ak, tėve, tėve, sušuko Maksimilianas, jeigu jūs galėtumėte dar gyventi – Jeigu aš dar gyvenčiau, viskas pasikeistų. Užuojauta virstų nepasitikėjimu, gailestis įtūžimu. Jeigu dar gyvenčiau, būčiau tik žmogus sulaužė savo žodį, neištėsėjęs įsipareigojimų, trumpai sakant, būčiau subankrutavęs skolininkas. O jeigu mirsiu, Maksimilianai, pagalvok apie tai, mano kūnas bus tik nelaimingo, bet garbingo žmogaus kūnas. Aš gyvas ir geriausi draugai vengia mano namų. Aš miręs ir visas Marselis su ašaromis lydi mane į paskutinį prieglobstį. Aš gyvas ir tu gėdijėsi mano vardu. Aš miręs, tu išdidžiai pakeli galvą ir sakai. Aš sūnus to, kuris nusižudė, nes pirmą kartą gyvenime buvo priverstas sulaužyti savo žodį. Maksimilianas skaudžiai sudėjavo, bet matyt nusilenkė likimui. Ir šį kartą, jei ne širdimi, tai protu – sutiko su tėvo samprotavimais. O dabar, tarė Morelis, palik mane vieną ir pasisteng išvesti iš čia motiną ir seserį. Ar jūs nenorėtumėte dar kartą pamatyti Žiulį, paklausė Maksimilianas. Jis siejo su šiuo pasimatymu paskutinę miglotą viltį, bet Morelis papurtė galvą. Rytą aš ją mačiau, atsakė jis ir atsisveikino. Gal dar ką turite pasakyti, tėve, paklausė Maksimilianas dusliu balsu. Tai, sūnau, turiu vieną dalyką – šventą. Sakykite, tėve. Thompsono ir Frenčio bankas – vienintelis, kuris iš humaniškumo, o gal iš egoizmo, ne man pažinti žmonių širdis, manęs pasigailėjo. Jo įgaliotinis, kuris po 10 minučių ateis čia atsijimti pagal vekselį 287 500 frankų, ne tik sutiko, bet pats pasiūlė atidėti trims mėnesiams mokėjimą – Tegu šis bankas pirmasis gauna, kas jam priklauso, sunau. Tebūnė, tas žmogus tau šventas. Taip, tėve, tarė Maksimilianas. O dabar dar kartą sudie, tarė Morelis. Eik, eik, man reikia pabūti vienam. Testamentą rasi mano mėgamajame rašmojo stalo stalčiuje. Maksimilianas stovėjo nejudėdamas. Jis norėjo išeiti, bet nepajėgė. Eik, Maksimilianai, tarė tėvas, manai, kad aš karys, kaip ir tu, kad gavau įsakymą užimti redutą ir tu žinai, jog aš žūsiu. Nejaugi nepasakytum, kaip dabar pasakėjai, eikite tėvė, kitaip jūsų laukia negarbi, geriau mirtis negu gėda. Taip, atsakė Maksimilianas, taip. Ir mišlungiškai spaudė tėvo savo glėbyje. Eikite tėvę, tarė jis, ir išbėgo iš kabineto. Sūnų išėjus, Morelis valandėlė stovėjo nejudėdamas, įsmeigęs akis į duris. Paskui ištiesė ranką, rado skambučio virvelę ir paskambino. Įėjo kokletas. Per tris dienas jis nepaprastai pasikeitė. Mintis, kad Morelio firma nutraukė mokėjimus, ji prilenkė prie žemės labiau, negu būtų prilenkusi 20 metų našta. Koklitai, bičiuli, tarė Morelis smarkiai pasikeitusi balsu pabūk laukiamajame. Kai ateis tas ponas, kuris buvo čia prieš tris mėnesius, žinai jį, Tomsono ir Frenčio banko įgaliotinis, pranešk man. Koklitas nieko neatsakė, tik linktelėjo galvą, nuėjo į laukiamąjį ir atsisėdo ant kėdės. Morelis susmuko krėslę. Jis žvilgtelėjo į sieninį laikrodį. Buvo likusios septynios minutės. Rodiklį bėgo neįtikimai greitai. Jam rodys, kad jis mato, kaip jį juda. Neįmanoma išreikšti, kas dėjusi tas paskutinės minutės šio žmogaus širdyje. Žmogaus, kuris priėmė sprendimą galbūt klaidingą, bet jam atrodžiusi teisinga, pačiame jėgų žydėjime rengėsi amžinai palikti viską, ką mylėjo, ir skyrėsi su gyvenimu, teikusiu jam šeimininiais laimės džiaugsmus. Norint tai suprasti, reikėjo matyti prakaito išpiltą jo kaktą, kurioje buvo tarsi įbrėžtas nuolankumas likimui, akis sklidinas ašarų, bet pakeltas į dangų. Laikrodžio rodykliai skubėjo, pistoletai buvo užtaisyti, jis ištiesė ranką, paėmė vieną ir sušnipždėjo dukters vardą. Paskui padėjo mirties įrankį, paėmė plunksną ir parašė keletą žodžių. Jam rodės, kad jis nepakankamai švelniai atsisveikino su miela savo mergaitė. Po to vėl atsisuko į laikrodį skaičiavo jau ne minutės, o sekundės. Jis vėl paėmė ginklą, prasižiojo ir įsmeigė akis į laikrodžio rodyklę. Atlaužė gaiduką ir nejučiom krūptelėjo išgirdęs praktelint spyną. Ta akimirka ji dar labiau užpylė prakaitas, baisus liudesys suspaudė širdį. Laipto apačioje girkštelėjo durys. Paskui atsidarė kabineto durys. Laikrodžio rodiklį artėjo prie vienuoliktus. Morelis neatsigrėžė, jis laukė koklito žodžių Thompsono ir Frenčio banko įgaliotinis. Ir pakėlė pistoletą prie burnaus. Jam už nugaros pasigirdo baisus riksmas, rėkė jo duktė. Jis atsigrėžė ir pamatė žiulį, pistoletas iškrito iš rankus. Tėve, sušuko ji dusdama iš nuovargių ir laimės, jūs išgelbėtas, išgelbėtas. Ir ji puolė jam į glėbį, iškėlusi raudoną šilkinę piniginę. Išgelbėtas vaikelį, sušuko Morelis, ką tu sakai? Taip, išgelbėtas, štai žiūrėkite, žiūrėkite, šaukė žiulį. Morelis paėmė piniginę ir krūptelėjo. Jis neaiškiai prisiminė, kad tas daiktas kažkada buvo jo. Viename jo skyriuje buvo įdėtas vekselis 287 500 frankų sumai. Vekselis buvo išpirktas. Kitame riešuto didumo deimantas ir skiauteliai pergamento su užrašu Žiulį kraitis. Morelis persibraukė ranką per kaktą, jam rodės, kad jis sapnuoja. Laikrodis pradėjo mušti vienuoliktą. Kiekvienas dūžis atsiliepė jų sielos gelmėje, tarsi plieninis plaktuvėlis būtų beldęs per pačią širdį. Palauk, vaikeli, tar jis, paaiškink, kas atsitiko, kur radai tą piniginę. Mejanų alėjų name, 15 numeryje, skurdžiame penkto aukšto kambaryje ant žydinio. Bet ta piniginė ne tavo, sušuko Morelis. Žiulį padavė tėvui laišką, kurį buvo gavusi rytą. Ir tu viena ten ėjai, paklausė Morelis, perskaitęs jį. Emanuelis mane lydėjo tėvelį. Jis žadėjo manęs palaukti prie muziejaus gatvės kampo, bet keista, kai išėjau, jo jau nebebuvo. Ponas Morelį, pasigirdo ant laiptų, ponas Morelį. Tai jis, tarė Žiulį. Tuo metu įbėgo Emanuelis, apkvaišęs iš džiaugsmo ir susijaudinimo. Faraonas, sušuko jis, faraonas. Faraonas, jums galvoje negerai, Emanuelį, jūs žinote, kad jis paskendo. Faraonas, ponas Morelis, signalizavo faraonas, plaukė į uostą. Morelis susmuko į krėslą. Jėgus jie apleido, protas atsisakė suprasti tas neįtikimas, negirdėtas, pasakiškas žinias. Tuo metu atsidarė durys ir į kambarį įėjo Maksimilianas. Tėve, tarė jis, kodėl sakėte, jog faraonas paskendo? Iš sargybos bokšto davė signalą, kad jis plaukia į uostą. Bičiuliai, tarė Morelis, jeigu ten faraonas vadinasi įvyko stebuklas, bet to negali būti. Tačiau tai, ką jis laikė rankose, piniginė su apmokėtų vekseliu ir tviskančių deimantų, juk buvo taip pat neįtikima. Ponas Moreli, Tari atėjęs koklitas, ką tai reiškia? Faraonas. Eime, bičiuliai, tari Morelis stodamasis. Eime, pažiūrėsim ir tegu pasigaili mūsų dievas, jeigu tai melaginga žinia. Jie išėjo ir ant laiptų sutiko ponę Morel. Vargši moteris nedryso lipti į viršų. Po valandėlis jie jau buvo Kanebjerų gatvėje. Uoste buvo daugybė žmonių, minė prasiskyrė prieš Morelį faraonas, faraonas, šaukė visi. Iš tikrųjų, minios akyse vyko negirdėtas stebuklas. Prieš šventų jaunų bokštą stovėjo laivas, kurio užpakalinėje dalyje baltomis raidėmis buvo užrašyta. Faraonas, Morelis ir sūnus Marselis. Laivas buvo visiškai toks pat kaip ir senasis faraonas, taip pat pakrautas košenilio ir indigo dažų. Dabar jis metė inkarą ir leido bures, Ant tiltelio komandavo kapitonas Gomaras, o Penelonas mojavo Moreliui. Abejonių nebebuvo. Morelis, jo šeima, jo tarnautojai matė tai savo akimis. Pagaliau matė dešimt tūkstančių žmonių. Kai Morelis ir jo sūnus apsikabino čia pat ant pylimų, aidint viso miesto džiaugsmingiems šūksniams, vienas žmogus, šito stebuklo liudytojas, kurio pusę veido dengi juoda barzda, susigraudinęs stebėjo šią sceną iš už sargybinio būdelis ir šnipždėjo. Būk laimingas, kilnusi žmogau. Būk palaimintas už visą tą gerą, kurį esi padaręs ir kurį dar padarysi. Ir tegul mano dėkingumas būna paslaptis, kaip ir tavo geri darbai. Su laiminga, graudžia šypsena jis paliko savo prieglobstį ir net kreipęs į save niekino dėmesio, nes visus buvo prikausti dienos įvykiai, Nulipo mažais prieplaukos laipteliais ir tris kartus šūktelėjo Džakopai, Džakopai, Džakopai. Prie jo priplaukė valtis ir nugabeno jį į prabangę jachtą, ant kurios jis užšoko lengvai kaip tikras jūrininkas. Iš čia dar kartą pažvelgė į Morelį, kuris su džiaugsmu ašaromis draugiškai spaudė iš visų pusių duodamas rankas ir miglotų žvilgsnių dėkojo nežinomam geradariui, kuriuo rodės ieškojo danguje. O dabar, tarė nepažįstamasis, sudė žmoniškume, dėkingume, sudė visi jausmai, teikia širdžiai paguodus. Aš pavadavau apvaizdą, atlygindamas geriesiems. Dabar tegul keršto dievas užleidžia man vietą, kad nubauščiau bloguosius. Po šių žodžių jis davė ženklą ir jachta, kuri matyt to ir te laukė, tučto jau išplaukė į jūrą. 31 dalis Italija jūrininkas Sindbadas 1838 metų pradžioje Florencijoje gyveno du jaunikaičiai priklausę aukštai Paryžiaus visuomeniai. Vikontas Alberas de Murseras ir baronas Francas Depine. Jie buvo susitarę draugė praleisti karnavalą Romoje – kur Francas, gyvenas Italijoje jau beveik ketveri metai, turėjo pabūti Alberui Čičerone. Praleisti karnavalą Romoje ne juokai, ypač jei nenori nakvoti po atvirų dangumi tautos aikštėje arba kampo vačine. Užtat jie parašė ponui Pastriniui, viešbučio Londoną savininkui Ispanijos aikštėje, kad tas paliktų jiems gerus kambarius. Ponas Pastrinis atsakė galys pasiūlyti tik du miegamosius ir kabinetą al secondo piano antrame aukšte už kuklų atlyginimą po luidorą per dieną. Jaunikaičiai sutiko. Norėdamas gerai sunaudoti iki karnavalo laiką, Alberas išvyko į Neapolį, o Francas liko Florencijoje. Pasimėgavęs garsiųjų medičių miestų gyvenimu, prisivaišėjęs rojuje, kuris vadinamas kasinais, patyręs įžymių didikų, Florencijos šeimininkų svetingumą, jau matęs Korsiką, Bonapartų lopšį, Francas panauro aplankyti Elbį salą Napoleonų kryškelę. Taigi, vieną vakarą jis liepė paimti burinį laivelį, prirakintą Livorno uoste prie geležinio žiedo, susisupęs į apsiaustą atsigulį ant dugno ir pasakė matrosams tik tris žodžius – į Elbės salą. Laivelis tarsi jūrų paukštis, įskrendas iš lizdo išneirį į atvirą jūrą ir kitą dieną išlaipino Fransą Portoferają. Fransas perėjo imperatoriaus salą, žengdamas milžino pėtsakais ir Marčianoje vėl sėdo į laivą. Po dviejų valandų jis išlipo Pienozo saloje, kur, kaip jam buvo sakyta, jo laukė pulkai raudonųjų kurapkų. Medžioklį nepavyko. Francas šiaip taip nušuovė keletą liesų paukščių ir, kaip visi medžiotojai, bereikalų sugaišęs laiką ir nusikamavęs, sėdo į laivelį būdamas ne dievažin kokios nuotaikos. Jeigu jūsų malonybei pageidautų, tarė laivelių savininkas, būtų galima neblogai pamedžioti. Kurgi? Ar matote salą, paklausė savininkas, rodydamas pietuose milžinišką kūgį, nyrantį iš tamsiai mėlynos jūros. Kokia čia sala? paklausė Francas. Monte Kristo sala, atsakė Livornietis. Bet aš neturiu leidimų medžioti šioje saloje. Leidimo nereikia, sala negyvenama. Nieko savo, nusistebėjo Francas. Negyvenama sala viduržėmio jūroje, tikrai įdomu. Nereikia stebėtis jūsų malonybę. Visa sala akmuo, derlingo žemės joje nei sklipelio nerastum. O kam ji priklauso? Toskanai. Kokių ten žvėrių yra – daugybė laukinių oškų, kurios sočios uolas palaižiusios, tari Francas nepatikliai šipsodamasis. Ne, jos parupšnoja viržių, mirtų ir mastikmedžių, kurie auga uolų plyšiuose. O kur permiegausiu? Salos olose arba laivelėje susisupęs į apsiaustą. Pagaliau, jeigu jūsų malonybė panorės, galėsime išplaukti to jau po medžioklės. Kaip žinote, mes plaukiame su burėmis ir naktį, ir dieną, o prireikus burės mums pavaduoja irklai. Kadangi Francas dar turėjo gražaus laiko iki numatyto susitikimo su draugu ir prieglobstis Romoje buvo užsakytas, jis priėmė šį pasiūlymą ir nusprendė atsigriepti už nepavykusią medžioklę pianozoje. Kai jis pareiškė sutinkas, matrosai ėmė tarpusavį kuždėtis. Apie ką čia kalbatės, paklausė jis, Yra kokių nors kliūčių? Jokių, atsakė savininkas, bet mes turime jūsų malonybę įspėti, kad sala stebima. Ką tai reiškia? Kad Montekristas negyvenamas ir jame kartais pasislėpia kontrabandininkai arba Korsikos, Sardinijos, net Afrikos piratai. Jeigu kas sužinotų, kad mes lankėmės šitoje saloje, Livorne šešetą dienų mus išlaikytų karantinę. Velniai griebtų, tuomet kas kita, šešetą dienų lygiai tiek, per kiek ponas dievulis pasaulį sutvėrė, daugoka, bičiuliai. Bet kasgi pasakys, kad jūsų malonybė buvo Montekriste? Tik jau ne aš, sušuko Francas. Ir ne mes, atsakė jūrininkai. Na tai plaukiam į Montekristą. Savininkas davė komandą, pasukęs į Montekristą laivelis šaute šovė pirmin. Francas palaukė, kol buvo padarytas posūkis, ir tada, kai laivelis jau sklendė nauja kryptimi – Kai vėjas išputė į būres ir visi keturi jūrininkai užėmė savo vietas, trys priekyje, vienas prie vairo, jis atnaujino pokalbį. Mielas Gajatanai, kreipėsi jis į valtie savininką. Rodos man sakėte, kad Montekristo sala piratų prieglobstis, o juk jie visai kitokie žvėrys negu oškus. Taip jūsų malonybė, grina teisybė. Žinojau, kad yra kontrabandininkų, bet maniau, kad paėmus Alžyrą ir žlugus regentystei, piratai liko tik Kuperio ir kapitono Marijeto romanuose. Jūsų malonybei klystate. Piratai tas pat, kas ir plėšikai, kuriuos popiežius Leonas XII lyg ir išnaikino, ir kurie vis dėlto kasdien apiplėšia keleivius prie Romos vartų. Argi negirdėjote, kad prieš pusmetį Prancūzijos patikėtinį prie šventojo sosto apiplėšė nedaugiau kaip už 500 žingsnių nuo Veletrio? Girdėjau. Jeigu jūsų malonybė gyventumėte, kaip mes Livorne, dažnai girdėtumėte, kad koks nors laivas su prekimis arba kokia puikia angliška jachta, kuri buvo laukiama Bastijoje, Portoferaje arba Čivitavekijoje, dingo be žinios, ir kad, reikia manyti, sudužo į uolą. O ta uola – Tik žemutė siaura valtis su šešiais ar aštuoniais vyrais, kurie užklupo ir apiplėšė ją tamsią audringą naktį prie kokios tuščios salelės, lygiai taip pat, kaip plėšikai sustabdo ir apiplėšia pašto karietą kur nors pamiškėje. Betgi, paklausė Francas, subdamasis į apsiaustą, kodėl nukentėjusieji nesiskundžia? Kodėl neprašo Prancūzijos, Sardinijos ar Toskanos vyriausybės atkeršyti piratams? Kodėl? Su šypsena paklausė Gajetanas. Taip, kodėl? Todėl, kad piratai pirmiausia perkelia iš didelio laivo ar jachtus į savo valtį visas gerybės. Paskui įgulai suriša rankas ir kojas, kiekvienam ant kaklo užkabina kokį 24 svarų daiktą, išmuša statinės didumo skylę, apgrobto laivo dugne, grįžta ant denių, uždaro visas angas ir sulipa į valtį. Po dešimties minučių laivas pradeda skūstis, dejuoti ir pamažu ima grimsti į vandenį. Iš pradžių vienas šonas, paskui kitas. Jis pakyla, po kiek laiko vėl ima nirti vis gilin ir gilin. Staiga pasigirsta lyg ir patrankų šūvis, tai oras susprogdina denį. Laivas blaškosi it skenduolis silpdamas su kiekvienu judesiu. Pagaliau vanduo laivo apačioje per daug suspaustas, prasiveržė pro angas, tarsi milžiniškas kašalotas švirkščia pro šnervis vandens fontaną. Dabar laivas garkteli paskutinį kartą, dar sykį apsisuka ir galutinai nugrimsta į jūros gelmę, palikdamas didžiulį verpetą. Iš pradžių jis dar kunkuliuoja, paskui paviršius išsilygina ir viskas dingsta. Po valandėlis tik dievo akis gali rasti jūros dugne dingusi laivą. Dabar jūs suprantate, pridūrė savininkas šipsodamasis, kodėl laivas negrįžta į uostą ir kodėl įgula nesiskundžia. Jei Gajetanas visą tai būtų papasakojęs prieš pasiūlydamas pamedžioti Montekriste, Francas tikriausiai būtų pagalvojęs, ar verta leistis į tokią kelionę. Bet jie jau plaukė ten ir jis pamanė, kad trauktis atgal vadinasi pasirodyti bailiam. Jis buvo iš tų žmonių, kurie patys neieško pavojų, bet susidūrė su juo, žiūri jam į akis nuostabiai šaltakraujiškai. Ir buvo vienas iš tų stipriaus valio žmonių, kuriems pavojus nekas kita, kaip priešininkas dvikovoje. Jie numato judesius, įvertina jo jėgas, dėlse lygiai tiek, kiek reikia, kad atsipūstų ir tuo pat metu nepasirodytų bailiai ir mokėdami vienu žvilgsniu įvertinti visus savo pranašumus, nužudo jį vienu smūgiu. Aš išvažinėjau visą Siciliją ir Kalabriją, tarė jis. Du mėnesius plaukiau po archipelagą ir kad bent kartą būčiau sutikęs plėšiko ar pirato nors šešėlį. Betgi aš ne dėl to visą tai papasakojau jūsų malonybė, tarė Gaetanas, kad atkalbėčiau. Jūs teikėteis paklausti mane ir aš atsakiau, štai ir viskas. Taip, mielas Gajetanai, ir su jumis pasikalbėti labai įdomu. Man rūpi dar jūsų paklausyti, užtat ir plaukiam į Montekristą. Tuo tarpu jie greitai artėjo prie savo kelionės tikslo, pūtė gaivus vėjas ir laivelis plaukė šešių ar septynių mylių greičiu per valandą.